Поздрав и од мене до сите вас присутни и до оние кои што не следат по интернет. И посакувам Божи мир, Божи благослов. На почетокот би сакал да ја прашам како сте со како стоите со стресот денеска. <laughs> Колку сте немате стрес? Тоа сакам да го слушнам. <laughs> Сабота е ден за одмор, ден без стрес. Треба така да, да биде барем. На почетокот да отвориме да не должим многу, пошто времето одминато, во Лука 4 глава 16 до 20. Лука 4 од 16 до 20. И дојде во Назарет, се мисли на Исус, каде што беше пораснал, влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Што значи ова според својот обичај? Што е обичај? Што е според својата навика, може да кажем. Нешто што се повторува. Значи, Исус секоја сабота одел во синагога. Му, или во црква, што би рекле денеска. Му го подадува книжниот свиток на пророкот Исаија и го одвитка и го најде местото кај што беше напишено. Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им го проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да, ги, да им навестам на заработниците дека ќе бидат пуштени, на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. Ова е делот од Исаја во која глава? Ше ја глава на почетокот, да? Го завитка свитокот, му го врати на службеникот и седна, а очите на сите во синеговата беа свртени кон него. Ова може да кажеме дека е <clears throat> фактчи почетокот на јавната служба на Христа. интересно цитира стихови од Исаја 61 глава, кои што всушност ја опишуваат неговата служба. Сабота е во синагогата Исус чита од Исаја 61 глава, чита дел кој што всушност ќе стане дел од неговиот живот во тие 3,5 години од неговата служба. Значи, Исус им проповедаше, на луѓето ги исцелуваше скрушените по, скрушените по срце, заробениците ги пушташе на слобода и сите оние кои што беа обседнати, заробени на било кој начин, им ја навестуваше благопријатната Господова година. Значи Исус ја започнува својата служба на ден саботен, со порака во која што презентира во синегогата, што всушност ќе биде и каква ќе биде неговата мисија, неговата служба на земјата. Сега читаме неколку делови од Библијата, од Евангелијата поготово, каде што баш го гледаме ова на дело. Најнапред во Марко ќе отвориме во првата глава. Марко 1. И ќе читаме од 21 стих. Марко 1 од 21. И дојде во Капернаум и веднаш во саботата. Влезе во синагогата и поучуваше. И се восхитува на неговата наука, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како книжниците. Че гуляваме Исус како проповеда. Тогаш во нивната синагога беше човек, опфатен од нечист дух и извика, велејки, ах, што имаме ние, извика духот, што имаме ние со тебе, Исусе Назарич?» че гледаме се повеќе всушност, дали дојде да не погубиш, знам кој си ти Божи светец. Божи светец, значи. И Исус му се закани, молкни и излези од него. И нечистиот дух го стресе, извика со висок глас и излезе од него. Еве, гледаме, Исус го ослободува, го одврзува овој човек од нечистиот дух, од демоните. Во Марково трета глава, значи две глави понапред, во првиот стих, од првиот стих всушност читаме, гледаме еден друг, е, друг момент, и влезе пак во синагогата, и таму имаше човек со исушена рака, и го наблюдуваа, дали ќе го излечи во сабота, че значи, повторно е ден сабота, во црква, во синагога, го наблюдува дали ќе го излечи во сабота за да го обвинат и му рече на човекот кој имаше сува рака застани на среде, да може сите да видат, појасно да се види. Им рече, дали е дозволено во сабота да се прави добро или зло? Да се спаси душа или да се погуби? А тие молчаа, зашто со ваков речник им се обрекаа? Зато што тие планираат да го убијат. а тој се труди да помогне, да исцели, да во оваа ситуација, значи, да му ја поврати сувата рака на овој човек. Тие емоција немаше што да кажат, како што ќе молчат во многу ситуации. Не можеле со мудрост Божија. Петиот стиг вели, тојаш ги изгледа наоколу со гнев и натажен заради закоравеността на нивите срца, му рече на човекот, протегнија раката, и тој ја протекна и стана пак здрава неговата рака. А фарисеите кога излегува, веднаш се советуваа со иродовците против него за да го уништат. Значи, погрешно е да се исцели рака во сабота, да се исцелува рака, а може да се планира убиство. А за да биде иронијата поголема, знаете ли што имало <clears throat> во рабинските закони? запишано. Стоело дека е погрешно да се убие било што што носи живот во сабота. Значи, нека е и комарец или мува. Нешто најситно. Која е иронија? Тие се спремаат да го убијат Творецот, а од своите закони, во нивите закони стои запишено дека ништо живо, ништо што носи живот во себе, не смее да се убие во саботен ден. Дури стоело дека ако е со комарец, ако комарец од две лопе, е, тогаш ќе треба значи, фино да го фатите, да го, да го трнете, значи, да не го убиете, треба да внимавате. Па не, обично кој ќе се припие комарецот стои, мислам, на... Да. може да се случи да избега да ако се обидите нешто да направите, меѓутоа обично е припиен за вас која е иронија, која е извртување на, на нештата. Читаме во Лука 14 глава, на брзина ќе, ќе поминам низ овие примери, па ќе видиме после поентата. Лука 14, од 1 до 6. Кога еднаш во саботен ден влезе во куќата на некој фарисејски старешина, каде влегол Исуса? во куќата на фарисејски старешина во саботен ден, за да јаде леп, тие го наблюдуваа него. Тама работа сегде бил под нивното будно око, камо ли овде, во домот на фарисејот. И ете, пред него беше еден човек кој страдаше од водена болест. И Исус проговори им рече на закониците и фарисеите. Дозволено ли е да се лекува во сабота или не? Тие молчаа, повторно молчат. Видите, се, сите овие ситуации, понатаму што ќе читаме, се ситуации кои што не биле некои хитни, хитни ситуации, да мора да... Сето тоа се на некој начин хронично болни луѓе. Но Исус го прави тоа што наводно не смее според рабинските закони, за да ги получи, да им даде лекција, затоа што тие испревртеле се на опачки, Значи, дозволено ли е да се лекува во сабота или не? Тие молче и го допре, и го излечи и го отпушти. А ним им рече, кој од вас, која ќе му падне овој превод, па и други, и, мислам и другиот превод, вели синот или волот, таму да збор за магарето или волот, не знам од каде дошле до овој превод, не знам што значи ова. Ако нешто друго поинако значи, мислам, во македонскиот син значи син. Ако читате Кинг Джеймс или еве Даничиш Караджиш, убаво си стои магарето, ослето, магарето, да, или волот во кладенец. Кој од вас кој ќе му падне магарето или волот во кладенец, не ќе го извади веднаш во сабота. Истиот тој ден. И не може ништо да му одговорат на тоа. Што е поважно во овој случај? Според нив поважно е животното кое што може се мачи неколку часа, некој час, еве, паднало, па тие се спремни да го извадат, а човекот кој што со години се мачи, го мачи болест, тешка болест, не е битен. Лука 13 глава. Имаме еден друг случај. Читаме од 10 стих. А кога поучуваше во сабота, значи секогаш сите овие ситуации се во сабота. Во една синагога, ете таму беше една жена која 18 години имаше дух предизвикуваш на болеста и беше сгрчена и не можеше да се исправи. 18 години. Што Мисус ја виде, ја повика и рече, жено, ослободена си од својата болест и ги стави расте врз неа, а таа се исправи веднаш и го славеше Бога. А настојникот на синагогата дуваше дека Исус исцели во сабот и му рече на народот. Има шест дена. Шест дена во кои треба да се работи. Замисли си го. Ја го замислам овака поинако. Значи, Господ дал шест дена? Господ дал шест дена да се работи. Во тие дни доаѓајте лекувајте се, а не во саботниот ден. Но Господ во одговор му вели. Лицемери, се обреке и нему и на останатите. Него одврзува ли секој од вас својот вол или осле од јаслите во сабота и него води ли да го напои? А ова Аврамова керка, која сатаната ја врзал, која врзал? Видите, си, во сите овие ситуации гледаме, го гледаме оној опис од, од Исаја 61 глава, од што ќе се состои службата Христова. И секогаш преку овие примери Исус покажува дека тој за тоа дошол, тоа е неговата служба. Тој ја врши неговата служба, неговата мисија и секогаш доаѓа наоѓа сопки од фарисеите пред се, од евреите, значи, И вели, оваа Аврамова керка, која сатанат ја врзал веќе 18 години, не требаше ли да биде одврзана од оваа врска во саботен ден? Чи значи, вие, животно, кое што е врзано од човек, и тоа еден ден, не напоено, па ќе го одврзете и ќе отидете ќе го напоите. А жената е врзана од гјаволот цели 18 години. И вие сметате дека таа не може да се одврзе. Значи имаме од една страна жена, човечко бите, од друга страна животно. Ова врзано од од 18 години, од друга страна врзано живен че некој дали еден ден, прашање е дали еден ден. И тоа врзано од човек. Жената страда од една страна од тешка болест, а животното што пострадало? Не се напило вода неколку часа или еден ден. И за нив е побитно да се одврзе волот или ослет. А права проблем што Исус ќе исцели оваа жена. И сега отвараме Јован 9 глава, он е познат настан. Овде Исус крши повеќе закони под наводници. Го винува дека ја крши саботата. Мислам како и во мношто од овие случаеви, тоа било нивното мислење. Знаете случајот со слепородениот. Читаме таму во шестиот и седмиот стих. Како било исцелувањето? Исус можел да му каже, прогледа и ќе прогледал. Но, цела една значи, процедура прави овде. Првим плукнал на земјата. Сгрешил. Затоа што, според нивните закони, ја наводнува земјата. И според 14 стих, само погледнете, беше сабота. Повторно беше сабота кога Исус направи кал и му ги отвори очите. Нешто плукнал на земјата, да го направил и кал со плунката. Месење, работење. Повторно крши закон. И не застанал тука, туку и му ги намачкал очите, па дури му рекол, оди избањај се во во, сил, во бањата Силуам. И човекот отиде и прогледа. Како што рекол во 14 стих вели, а беше сабота кога Исус направи кал и му ги отвори очите. Тогаш некој од фарисеите рекоа, имајте што рекле, ој човек не е од Бога. Не ја празнува саботата. Знаете, за овие стихови се факјаат мноштво на, на верници од други деноминации и велат дека Па еве Исус ја кршил саботата. Еве докази. Дали Исус ја празнувал или не ја празнувал саботата? Он ја прекршил саботата, ама она фарисејската, нивната сабота. Меѓутоа ја држи, <laughs> совршено ја држи Божјата сабота, Божиот ден за одмор. Има разлика. Некогаш може би бодеме на луѓето очи, затоа што може би ние ја представуваме онаа сабота, не Божијата. Значи, односно, не можеме доволно јасно да им посведочиме за светоста на саботата. Сите овие исцелувања во сабота, намерно Исус ги прави, за да им одржи лекција за да им укаже на тоа колку сите тие, а, мислам, фарисејите го извртеле законот со тие своји закончиња и подзакончиња и уредби, кои што самите си ги доделе, и за да им покаже дека тоа е исполнување на зборовите што ги кажал во синагогата, кога го чита оној свитокот Исаија. Сега да отвориме во второ законие, во пета глава. Знаеме, сите добро да знаеме, може би и на памет, четвртата заповед во излез, во втора Мојсеева, во 20 глава, нели, каде што се наведени 10 заповеди, и таму од четвртата заповед гледаме дека саботата всушност е знак на создавањето. Мегуто овде, кај што се повторува законот, гледаме мало едно проширување, односно Господ сака сега нешто друго да покаже. Значи, читаме од 12 стих во 5 глава, 5 Мојсија или второ законие. Одржувај го, пази го, саботниот ден, за да го осветуваш како што ти заповеда Господ твојот Бог. Шест дни работи и извршувај ги сите своји работи. Еве, до ова нешто се допревме за време на пуката. А седмиот ден е сабота на Господа твојот Бог, не врши во него никаква работа. И сега, малте не препис од, од оно што ќе го каже во излез, не очитаме сето тоа 15 стих, спомни си дека и ти беше роб во египетската земја, и дека оттаму те избави Господ, твојот Бог, со силна рака и со испружена мишка. Затоа ти заповеда Господ твојот Бог, да го пазиш саботниот ден во спомен на што? На избавувањето од робството. Конкретно овде, избавувањето на израелскиот народ на од египетската земја, меѓутоа, значи, требало Господ да ги ослободи, таму биле робови. Дали нас Господ <laughs> требаше да не ослободи, треба да не ослободи. Како робови на греот. Значи, во спомен на И како знак не само на создавањето, туку и на откупувањето, на спас, спасенијето. Саботата е ден за секјавање на избавување од греот. Исус тој го прави во својата служба три и пол години, проповедајки, исцелувајки, укажувајки, поучувајки, да го ослободи народот од робството на гревот. И на крстот, која ќе ја заврши мисијата, ќе рече се сврши. И потоа во сабота ќе се одмори. Исто како и при создавањето. Нели? Шест дена работи, шест дена создава, потоа во сабота ќе се одмори. Една интересна паралела, и дури ако читаме во Новиот Завет ќе видиме дека кога Бог зборува за спасението на човекот, користи терминологија од создавањето. Чи не случајно. Еве да го прочитаме стихот во 2 Коринќаните 5.17. познатиот стих, 2 послание на Коринќаните 5.17. И така, ако некој е во Христа, 2 Коринќаните 5.17, ако некој е во Христа, тој е ново создание, или во духовна смисла, нормално, старото помине и ете се стана ново. Значи, човек кој што е во Христа, човек кој што е наново роден, како да е наново создаден. Кога Господ го опишува спасението на човекот, се допира до создавањето. И сега ќе се подсетиме, ќе видиме дека интересно е што и при создавањето, но и во планот на спасението, Господ први не работи, па потоа се одмара, доека кај човекот е поинако. Ајде за да стигнеме до таму да ги прочитаме оние прекрасни стикови на Павле во Ефесијаните 2 глава од 8 до 10. Ефесијаните 2 од 8 до 10. Што веле таму Павле? Зошто по благодат сте спасени? Преку верата. Тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Спасението е Божи дар. Не е од делата за да не се фали некој.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 Но тој, најнапред првин треба да се одмори од своите дела, како што вели посланието до евреите. Ке се одмориш од своите дела, како што Господ се одмори од своите дела, а потоа твојот живот ќе биде исполнет со добри дела. И ова, ова не е случайно, значи своји дела се мои дела. А добри дела, тоа се само Божите дела. Не можам јас да правам добри дела само од себе. Исус, нели, во една прилика, кој ќе му се обратат со добар пастир, или како беше, да, добар учител. и тој ќе рече само Госп, само еден Господ е добар. Да, учител е добар. Ајде сега да отвориме во Битие, прва глава, први стих. Да ја повлечеме уште по препознатливо, по впечатливо оваа паралела. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И да не читаме понатаму целата таа глава се однесува на шесте дела на создавање. Еве и до тоа се допревме за време на пауката. По еден редослед, по еден ред, Господ, и тоа Исус, создава. Создал се, завршил, кога завршил? Со создавањето во шестиот ден, откако го создал човекот. И се вели во 31 стих, од истата таа прва глава, и Бог виде се што направи. И ете беше многу добро. И бидна вечер, па утро, шести ден. Така беа довршени небото, првиот стих од втората глава, и земјата со сето своје воинство, и на седмиот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во седмиот ден од сите своји дела што ги направи. Едно тешко прашање. Дали човекот имаше удел во овие дела на создавање? Човекот не беше ни создаден, нели? Го немаше, не постоеше. Никаков удел. Ама баш никаков удел. И кој е првиот негов ден од животот? Денот кога треба да се одмори со Господа. Господ создава и потоа седмиот ден ќе одмори. Но човекот сега треба да стартува со одмор, најнапред да се одмори со Господа и во тој ден значи требало да се водушевува на сето на што Господ го создал, да го величе Господа, да го слави Господа. И потоа да тргне од првиот ден во седмицата на работа. не за джабе им дал лозија тамо да се грижат за него, градината, целокупната градина. Дали човекот има некаков фудел во спасението? Повторно, никаков фудел нема. Еве, гледаме, се што правил, правил Исус лечел, исцелувал, изгонувал демони, поучувал. На крајот и се дал на крстот како жртва за нашите греови. Човекот нема никаков удел. Како што нема во удел во создавањето. Господ работел, е, Го гледаме Исуса три и пол години. Работел. Работел. Работел на спасение на човекот, на избавување на човекот од робството, на одврзување од тие пранги на, на гревот. И потоа во сабота се одморел. Но човекот и во овој случај треба да стартува со одмор, за разлика од Бога. Тој треба да се одмори од своите дела, И потоа неговиот живот во кој што живее Христос, Христос делувајќи преку него, ке ги врши оние добри дела. Интересно е, не спомнавме, може би за време на пуката немавме ни толку време, како сето тоа по редослед Господ Исус создавал. Создал се, значи по еден одреден ред и не за да на крајот го создаде човекот. Значи, човекот дошол на, го, на готово, да кажам така. Се имал, се имал што требало да има. Се му било Тоа ше имало и чист воздух, <laughs> ше имало и многу здрава храна и се, буквално се, на крајот човекот. Да не се секира, да не се стресира за ништо. Па го знаеме оној стих во Новиот Завет. Барете го на пред Божето царство и неговата правда и се друго ќе ви се додаде. Па еве, уште на самиот стар го гледаме примерот. Господ се обезбедил и на крајот го создава човекот. Има се. Ништо не, дури, знаете, кога спомнав дека човекот немал некој фудел во создавањето, не видел воопшто, затоа што не бил, нели, линија создаден. Дури Адам не, не го видел создавањето ни на Ева. Нели? Господ му дал сон. Зошто се стресираме некојаш? Се секираме за тоа што ќе јадеме или што ќе пиеме, нели? Зборувавме на тие на таква една тема во минатото која Господ обезбедува се. И често пат се случува, ќе дојдеме во сабота, па со целиот тој товар од животот, па кредитот уште ме виси над глава, па како ќе го па не знам, па не мора да кредит. Било што, значи, од живот. Било каква некоја тежина. И ќе дојдеме, може би, тука и Не само што ние сме под стрес, току, со оние фрустрации ќе земеме, ќе, ќе ги стресираме сите тука. Зарем не е тоа показател дека ни недостасуваме одмор во Христа, одмор во Господа, покојот. Да оставиме се. Зошто се грижиме? Господ обезбедил се. Тоа во таа сфера, во другата сфера – Што имаме ние да се секираме за нашето спасение? Па нели Господ направил се? Нормално го знаеме оној наш дел, кој што е многу битен, меѓутоа Дали ние нешто можеме да додадеме или да одземеме? Па нели спасението е дар? Зошто ние да си ствараме стресови секи раци, па дали ова, вака треба да го направам, дали она треба онака да го направам. Ги видовме оние примери, не случайно ги видовме примерите и не случайно Исус а, послужил како пример во ден саботен, секаде кај што бил, за да ги поучи фарисеите дека тие направиле од саботата, кој што треба да биде ден без стрес, ден на мир, на одмор, ама баш еден стресен ден. Замисли си, сега ако можам да се сетам на некој од тие работи што сум ги читал околу тие нивни правила, во петекот треба да си го отвориш чадарот, затоа што во сабота може ќе врне дошт. Па треба да мислиш на тоа. Па треба, не знам, ќе тргнеш на црква, па треба да ги броиш чекорите, може би <laughs> колку треба чекори да направиш, па... Па не знам, ш... може, ке, може е топло и жешко сонце, а не смеело ни шешир да се носи, па тоа е личело како разапнување на шатор, не, не, не знам што ти е да таму. <laughs> Значи, работи на кои што ние се смееме денеска, но работи кои што, па, не за, не за тоа време, не зборам за тоа време, за денеска. Работи кои што само можат да не го пореметат мирот во саботниот ден. Затоа на почетокот ве прашав како сте со стресот денеска. Значи, ако живееме со вера, во Господ како Создател, оној кој што дал и дава се, нема потреба од тие фрустрации што ќе јадам, што ќе пијам и како ќе биде понатаму, дали ќе најдам работа или било што. Предете му сето тоа на Господа. Уште па и саботата, во сабота да се фрустрирате, па и да ги фрустрирате може би другите тука. Или исто во другиот смисол. Во смисол, во поглед на спасението. Па тоа е обезбедено, тоа е бесплатен дар. Што има ние тука да се секираме? и да правиме товар од саботата, како што тоа го правиле фарисеите. Нели во Исаја вели сабота да ти, да ти биде милина? Да, точно, треба да, го воздрж, да ги воздржуваш својата нога, века, од а, разноразни дејности кои што не треба да ги правиш таа во тој ден. Меѓутоа, ништо повеќе од тоа. Саботата треба да биде ден за одмор, да ги оставиме грижите, да положиме се на страна и да му се предадеме на Господа. Темата ја насловив како одмор од стрес. Саботата треба да биде и одмор од стрес, и не само саботата. Ако живееме со Господа, тогаш треба да бидеме растоварени секој ден. И иако има Значи, како што видовме во пуката, некои изненадни настани кои што може да се случат во нашиот живот, да го поремета тој наш ритам, меѓутоа, целосно предадете му се на Господа. Имајте целосно довер во Него. Тој обезбедил се, во секој смисол. Зошто да се го нарушуваме својот мир? Значи, нека Господ ни помогне да ја држиме Божијата сабота да одмориме своите дела, да не се обидуваме како фарисеите да си создаваме фрустрации, стресови, немир на душата и секој ден, а посебно и саботниот ден. Сабота е ден на одмор, на славење, на радост, каде што го величаме неговото име, затоа што тој е заслужен за се. Нека му е слава на Господа. Амин.